Azi din cer revarse, Doamne, harul Tău dumnezeiesc, peste tinerii de față care se căsătoresc, cum în rai pe Adam și Eva tu i-ai binecuvântat spre ale lor odrasle astăzi, ochiul tău fie îndreptat.